บุกทูสามสิบห้า ที่สนามบิน Am Flughafen Am Flughafen ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ist das ein Direktflug? Ist das ein Direktflug? ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. Bitte einen Fensterplatz, Nichtraucher. ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung stornieren. ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. เที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Sind noch zwei Plätze frei? Sind noch zwei Plätze frei? ไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ Wann landen wir? Wann landen wir? เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Wann sind wir da? Wann sind wir da? รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer? นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ ist das Ihre Tasche? Ist das Ihre Tasche? นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะ Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? Kilogramm.